mwiriwe nshuti namwe bagenzi mwahisemwo radiyo isanganiro kaze muri makuru mu rurimi rw'ikirundi ayo muri rino joro akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira haraheze amezi cumi na kumwe amaradiyo atanu akorera mu burundi yasambuwe abiri muri ayo aramaze kurekurirwa gusubira gukora ayandi nayo agasaba ko ubutegetsi bwo bishyiramo gushaka kugira asubizwe uburenganzira bwo gukorera ku mugaragaro Clovis Nshimirimana wa musore bamukinanira kumusaga bari babuze irengero ryiwe kuva ku munsi w'Imana ngo apfungiwe mu gasho kiperereza iyo nkuru ikemezwa n'urongoye zone ya Musaga imwe mu zasambuwe ngo arababazwa no kubona atagushaka k'ubutegetsi kuhari kugira radio zitatu zisigaye zitarugururwa zisubire gukora uyu muyobozi akavuga ko n'umwuga wo kumenyesha amakuru muri kino gihe ugeramiwe n'inkuru tubaza joseph sabiye ngo kubona hari amaradiyo atatu mu yasambuwe atarasubira gukora inyuma y'amezi cumi na kumwe ngo ni guhonyanga uburenganzira bw'abanyagihugu bwo kuronka amakuru Leo Masengo arongoye iby'imfatakibanza radio bonesha ati ni nk'igitutsi ku gihugu ni ibintu bitesa amanota igihugu kandi bicafuza n'abarundi ubwabo nyene havuzwe amatohozwa agiye gutangura inyuma yaho amaradiyo atuririwe ayo matohozwa tukaba tarashobora kubona ibyayavuyemo nibyo hariho amaradiyo abiri yuguruwe ni byiza ariko n'ayandi ntarashobora kumenyeshwa igituma yoyo atarashobora gutangura uwo muyobozi ashinga intahe ko abamenyesha amakuru b'ayo maradiyo atarugurura bagumye ku kivi bafise ingorane mu kazi kabo dukora rero mu bwoba bwinshi cyane rwose turabandanya koko tuvuga tuti umwuga wo kumenyesha amakuru wo gutanga amakuru ah, atandukanye kugira ngo abarundi bose mu byiyumviro byabo bitandukanye babandanye bavuga turabandanya tugerageza gukora ariko ingorane ni nyinshi cyane rwose ntituronka abaduha inkuru na cyane cyane ku ruhande rwa leta batubwira yuko tutararonka uruhushya rwo gusubira gukora Leo Masengo abandanya avuga ati leta niyubahirize uburenganzira bw'umwumwuga sinumva ikintu kinini nyano saba atari uko uburenganzira bwemewe n'amategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu bwo kumenyesha amakuru n'ubwo kuyaronka bwo kubahirizwa urakoze joseph sabi abandi ubwigenge bw'umugwi wo kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi ngo ni ikintu gihambaye cyane kuri uyu mugwi ibyo bikavugwa n'userukira igihugu cy'uburande mu burundi ibyo bivuze mu gihe umugwi severe wari wahuye n'abawufasha mu bijyanye n'uburyo n'ubuhinga kuri uyu wa kane kuva uyu mwaka gushika mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani umugwi severe ukaba utegekanya gukoresha amafaranga arenga miliyoni mirongo itatu na zine z'amadolari y'abanyamerika userukira igihugu cy'ubuholanda asubirwamo mu kirundi na placide niyo mwongere ubwa kabiri isano riri hagati y'ibikorwa vy'uwo mugwi n'ibihe uburundi burimwo ndemeranya nawe namwe ko ugukorana neza n'abanyagihugu bakavuga ikiri ku mutima ukuri kukava muri bo uwo mugwi uzofasha mu kugarukana amahoro n'umutekano mu Burundi ariko biragoye kwiyumvira ingene umugwi woshobora gushika ku byo wiyemeje igihugu kitarava mu ngorane kirimwo ugusubira kuri kahise birakomeye ariko kubikora n'ibibazo biri mu gihugu biragoye twizeye ko abarundi bagiye gutora umuti w'ibibazo kuko bizofasha kugira ngo severi ishike ku byo yiyemeje contribué beaucoup à l'efficacité et les résultats de commission euh, CVR. inama isumba ingimba amakuru twabateguriye arabandanya Clovis Nshimirimana umusore wo mu kinanira k'umusaga wafungiwe mu gasho k'iperereza uwo musore umuryango wiwe umuheruka ku mugoroba wo ku munsi w'imana izo nkuru zikemezwa n'urongoye zone ya musaga Antoine rumenyetso akaba ari nyuma yaho umuryango utatu ko uwo mwana yatwawe n'umusirikare akorera mu gace k'aho baba akamushira umukozi w'iperereza yomenyesha aho bamujyanye maze afisi icyo yagirizwa ubutungane bugakora muri iryo sakwa ryabereye mu makartier ya kinanira ya kabiri na kamesa ya zone musaga hafashwe abantu cumi na babiri badafise ibibaranga nk'uko vyemezwa n'icegera c'umuvugizi w'igipolisi anamenyesha ko ata atakigwanisho cafashwe abanyagihugu bavuganye na hadiyo isanganiro batashimye ko tubafata amajwi baridoga ko atabatowe bazananye n'igipolisi eka n'amamanda y'ugusaka ngo ntayo bari bafise kuri ivyo rero moyize nkuru nziza icegera c'umuvugizi w'igipolisi amenyesha ko umunyagihugu asavye iyo manda ndaba bayimwereka ngo kandi igipolisi nticoheza ngo kijane n'abatowe bose iyo bariko basaka igice kinini ndetse yuko hari n'abatowe ngo bataba bahari aho muri zone Musaga kandi hanatowe ibiziga by'abantu babiri umwe akaba yitwa Nsengiyumva Jean Baptiste yarasiwe ku ibarabara rya kabiri uwundi nawe atamenyekanye ngo hanamenyekane n'icamwishe akaba yatowe muri quartier Gasekebuye nk'uko byemezwa na Rumenyetso Antoine arongoye zone Musaga uretse aho muri iyo zone ikindi kiziga catowe mu gatondo ko kuri uyu wa kane hafi y'ibitaro by'abasirikare byo mu kamenge Bakoze mihaye kanyange makuru y'umutekano nyene mukuru w'inama nyobozi ya komine Mutimbuzi ni mu ntara ya Bujumbura yarishwarashwe n'abantu batamenyekanye Focus bakaza yarasiwe mu rugo iwe mu kajaga nk'igihe cy'isaha zibiri n'igice z'ijoro kuri wa gatatu ababanyi imvukira za mutimbuzi n'abaryango bagasaba ko amatohoza yihuta yokogwa kuri urwo rupfu n'inkuru ya Evariste Nzikobanyanga tubuze umuntu twabona ko dushikanye ku ntumbero nziza iyi komine yagize ibibazo kuva kera yamye ifise ibibazo mugabo uko twabonye ibibazo byagiye birakurikirana twasanze muri aba bari baratowe barongora komine muri conseil communal uyu tubuze n'umuperezida wayo kandi yari mu ntumbero nziza kugira ngo iteze imbere icegera cuwo yahora ari umukuru w'inama nyobozi ya komine Mutimbuzi Matata Emmanuel asaba amatohoza yihuta kuri urwo rupfu hari habajejwe amatohoza igipolisi tungane abone bajejwe amatohoza hanini rero twosaba abajejwe umutekano ko dufasha kugira tumenye aba baraye baduhekuye kuko twaraye tubuze intore ikomeye cyane mu komine Mutimbutsi Focus bakaza yararongoye inama nyobozi ya komine Mutimbuzi kuva mu ntango z'uno mwaka inama yagiyeho bigoranye kubera gupfa uburongozi Focus bakaza yari yubatse asize abana batanu urakoze nzi ko banyanka abakozi ba sendika y'igisata cy'icyayi sitrate baragabisha ko igenekerezo rya cumi n'umunani ku kwezi bazohagarika akazi umunyamabanga wa mbere w'iyo sendika ibujumbura tarisise niyo nzima asigura ko hari uko babatwara uturusho twari tugize imishahara yabo n'inkuru ya celestin blaise ndiho ku sendika y'igisata cy'icyayi sitirate yaranditse ku itariki zine z'uku kwezi igabisha ihagarikwa ry'akazi no ku igenekerezo rya munani uku kwezi yarongeye irandika ko itariki rya cumi n'umunani bazohagarika akazi nimba atakizoba kirakogwa mu byo kubasubiza uburusho bwabo nk'uko niyo nzima taxis umunyamabanga wa mbere w'iyo sendika ibujumbura bisigura bakuye ibintu by'amapirime cyangwa bakavuga bati nta nare zikiba muri hoteli turabye ingene imishahara yacu ari mitonya ni nk'uko umukozi wa utebe yoca ashaka kwitahira ari nacyo gituma iyo ngingo twayiyamira iki twaragabishije turabwira Inspecteur general de travail turabwira umukuru w'igihugu icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu abashikiranganje bose babijejwe yuko iyo ngingo niyabandanya batayihagaritse muri hotebe yuko tuca duhagarika akazi umushikiranganje w'ikiga ca leta muri iryo tegeko yisunga eh, rirya tegeko rigenga amafaranga leta izokoresha muri uwo mwaka ariko iryo tegeko riravuga neza yuko amashyirahamwe nka hotebe bayarondera ko icyo bita amadividande gusa iyo ordonance ya ministre y'ubukiranganji w'ikigega ca leta iza guhanagura amategeko agenga otebe ayo nayo yashizweko umukono n'umukuru w'igihugu aravuga neza yuko umushahara w'umukozi wa otebe ushingwa n'urwego nshingwa hanyuma bikemezwa n'umushikiranganje uburimi n'ubworozi aribwo dukukira hariho rero n'irindi tegeko rikomeye gose ikintu bita contrat de performance yasinywe hagati ya otebe na leta y'u Burundi bivuga yuko twebwe dukorera kuri icyo kintu cyitwa amaprime uko amezi atatu hanyuma bakaraba umukozi nyene yakoze bakabona kumuha agashiruka bute kwabaye kwihangana gusa n'ahandi tuba twahagaritse umunsi batugabanye umushahara nubwo basaba gusubizwa ubwo burusho umuyobozi mukuru wa UTB yabasabye kudahagarika akazi Jacques Bigirimana mwikete yandikiye sendika Sitrate amenyesha ko OTB atari ryo shirahamwe ryonyene rikozwe ko n'umugambi wa leta wo kunganisha imishahara mu guhagarika uturusho muri iryo kete uyo muyobozi akavuga ko icyo kibazo kiriko kirigwa na leta y'u Burundi celestin blaise ndiho ku bwayo uno munsi wagize uwa kane urubanza rw'abagirizwa gushaka gusenyura inzego rubandanije imbere ya senare nkuru igisata cyayo ciyungururizo ishashi gitega hakaba hitavye ngabo zitanu n'ibisongerezi bitatu bose bakurikiranwa ku cyaha cyo gushaka gutembagaza ubutegetsi kwica abapolisi abasoda n'abasivile be no gusambura inyubakwa byose ngo bakaba babikoranye n'abari mu myerekano ivyo navyo abo baburana bakaba ba babihakanye amakuru y'ubutungane harabandanya abantu bane harimo abakozi batatu ba posita kirundo nibo bafungiwe kuva ku munsi wa gatatu mu gasho k'igipolisi cy'inyamiramabi komiseri mizero jean claude amenyesha ko nyene iyo konte nawe nyine yafashwe kuko ngo babifitsemwo uruhara kuko ngo sheke zakoresha mu gukura ko ayo mafaranga ngo atahandi bari kuyikura atari we ibahaye akagabisha ko hari n'abandi bakozi b'amaposita bari kubagira ubuzima nk'ubwo ko agiye kubikurikirana ubu abantu bane bafunzwe mu gace k'ipolisi y'inyamiramabi ingozi aho amadosi yabo ariko arakorwa igihe cyo caco bagira abo bantu bashobora guhanishwa hagati y'imyaka cumi na mirongo ibiri hamwe no gutangishwa amande ari hagati y'ibihumbi mirongo itanu n'amafaranga miliyoni w'amarundi nk'uko rishinga rigahasha imiturire n'ibyaha bijanye ibivuga mu ngingo yaryo ya mirongo itanu na gatanu ingozi onari muzagara radiyo isanganiro bakoze ya polinaire Muzagara tukiri mu by'amaposita abakoresha ibiro bya posita burambi ni mu ntara ya rumonge baridoga ko bagiye kumara indwi zibirata ciyo posti bafashije imvo ni ku nikena ry'abakozi kuva habaye igitero c'abitwaje ibigwanisho ku murago aho posita isanzwe ikorera abajejwe intwaro n'ubutunzi mu buyobozi bw'amaposita bakavuga ko ico kibazo kigiye kuva mu nzira bidatevye kuri uyu wa gatandatu umugabo ava mu gihugu cy'u Rwanda avuga ko ari umuvugabutumwa haramaze iminsi itanu afungiwe mu zone na komine buhiga ni mu ya karusi mu gihe yinjiye mu burundi biciye mu mategeko nk'uko byemezwa mu gipolisi urongoye igipolisi mu ntara ko ari ku mvu uwo mugabo agifunzwe n'inkuru ya Blaise Pascal Kararumiye uwo mugabo azwi ku izina rya habimana charles akava i kigali mu gihugu cy'u rwanda yafashwe n'igipolisi ku munsi wa gatandatu itariki akomoka aho ku isoko ry'ibuhiga ariko yivuna akanyota akaba yari kumwe n'umugenzi wiwe w'umwigisha wo muri kaminuza y'uburundi bari bavanye i bujumbura nk'uko mu gipolisi bavyemeza uwo munyarwanda agira amara ukwezi yinjiye mu burundi ahawe uburenganzira n'ababijejwe ku kanyaru ku rubibe rw'uburundi n'u rwanda ngo akaba afise n'impapuro zibisabwa uwo mugabo yemeza ko ari umuvugabutumwa ivyo bikanemezwa n'urongoye ishengero kandi buhiga aho yari aje kuvuga ubutumwa ngo bukaba butari n'ubwa mbere bamwakiriye aho muri iryo shengero ngo arungitswe n'abasenyeri komiseri arongoye igipolisi mu ntara ya karusi ntahakana ko impapuro uwo mugabo afise zikwiye agasigura ko uwo mugabo afunzwe ku mvu z'amatohoza amenyesha ko bagiye vuba kumurungika mu rwego rw'iperereza i bujumbura karusi kararumye bresi pascal ku bwa radiyo isanganiro urakoze kararumiye mu makuru y'ibidukikije naho uruzi ntahangwa rubandanya rwagura inkengera zago aha mu gisagara cya bujumbura ibyo bikagira ingaruka kububatsa amazu yabo hafi yago mu bushikiranganji bujeje gutunganya ibisagara bavuga ko n'ahata buryo buhari bwo gushumbusha abo bahubatse ikibazo bariko baraciga n'inkuru ya Clarine nkuru nziza abanyagihugu bafise amazu ku nkengera z'uruzi ntahangwa nabo basaba ko ngo kubakirwa amazi akareka kubandanya abomagura amapasere yabo ni mu gihe hamwe hamwe amazu aza yari amaze gutwagwa n'ubwo ruzi ni ukuri ntacyo bakoze ngo badutabare haje buke buke tuhabona abari hafi cyane baramaze gutangura kwimuka kuko atagikozwe ngo bihagarare wumva n'abandi bose tuzoshikirwa twari twarabivuze mugabo uno munsi aho biyangara isi igumenyerera ica hasi kuko hariho imidite niyagumanyereza isi ibiti twarateragiye ibiti bigenda ubona biranyerera turageramiwe kubona quartier igaburwamo kabiri kubera imvu z'imanga nuko biteye agahinda kubona umuntu atakamba inzu yiwe ikagenda abona kandi hari gushobora gukorwa ikintu naho bitokogwa ku buryo buhanitse hoba uburyo bw'uko barahagaritse iryo nyerera ry'uwo musozi bamwe muri abo banyagihugu bavuga ko batiyadukije kubaka muri ibyo bibanza ngo n'amatongo bahawe na leta biciye mu mategeko bagasaba ko leta yobaronderera ahandi ibashira canke bagashumbushwa ubushikiranganje bujejwe itunganywa ry'amatongo no gutunganya ibisagara bo bakavuga ko ata buryo bwaterekanijwe bwo gutunganiriza ba nyirayo maparsera honorable emmanuel niyonkuru akemera ariko ko abahubatse bose baje bahawe uruhushya na leta amapariseri bayaronse biciye mu mategeko bubatse biciye mu mategeko umugabo ubu turarangira dufatanya nabo kugira ngo turangire dushobora bishoboka dushobore kubarondorera ahandi bidashobotse naho barabe nabo nyene kwiyungunganya nayo nyine ariko arabomorwa n’ubwo ruzi ibarabara rihuza mutanga sud na mugoboka naryo nyine n'akanya gato rigacika mu kigobeho abubatse hepfo y'ibarabara rya mukarakara abakiri mu mazu yabo ni mparugwa urakoze clarine nkuru nziza ni kuri iyo nkuru turangirije ko amakuru yacu yo muri rino joro ariko ku batadukurikiye kuva tugitangura ndabibutse zimwe mu ngingo zari ziyagize ndashimiye François Kimana yafashije mu buhinga bw'ivyuma ndabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye francine ndiho ku bwayo nigenda nabashikirije ano makuru nkaba ndabifurije ijoro ryiza mwese